Veniți, frați creștini, cu iubire, uniți-vă în rugă și cânt, la jertfa pe care o aduce Hristos, melul vrednic și sfânt. Trăimii sfinte să-i dăm slavă, prin jertfa în care celebrăm a Domnului tainică moarte și a Lui înviere o cântăm.